L'Eco de la Vall. A Ràdio Les Planes. Sant Cristòfol de les Planes d'Hostoles i tinc davant meu a la Nuri Pere d'Alta, Palau, que és mestra de quart de primària d'aquí de l'escola. Uh mhm. -huh. Bona tarda. Bona tarda, què tal? Molt bé, gràcies per atendre el programa, l'Eco de la Vall, i per obrir-nos les portes de l'escola. Encantada, moltes gràcies. Molt bé. Em deies fa una estona que acabes de sortir de, de classe, que has acabat a les sí. 4 de la classe. <laughs> sí, sí, sí. Sí, sí, bueno, els nens tenen altres assignatures ara i jo tenia un moment lliure que molt de gust l'hem dedicat per tu. Mm -hmm. Molt bé. Quin és l'horari que, que feu? Uh, l'horari de l'escola és d'un quart de 10 a un quart de dues i de les 3 fins a les 5. Encara fem sisena hora. Eh? Sí, sí. Això de la sisena hora és una cosa mm, sí, una, una mica nova? Sí, sí, sí, sí. Són molt poques escoles que ho fem i bueno, és una miqueta doncs, per aprofundir, per fer d'una manera més, més experimental, etc a diferents àrees que ens permeten doncs, que els nens doncs, tinguin uns coneixements més amplis, sí, sí. Mm -hmm. molt bé. Com, com hem dit, ets mestra de primària Exacte. perquè el, a, a aquesta escola, l'escola Sant Cristòfol, eh, és de primària només. Sí, bueno, infantil també, eh? És de, uh mhm. -huh. des de P3 fins a 6, eh? Que llavors ja van cap a l'ESO. Sí, sí. Molt bé. Jo, com t'he dit abans, Duri, vaig estudiar l'EGB. <laughs> Tampoc... és un altre. <laughs> No soc, pa, no soc pare i, per tant, entre una cosa i l'altra desconec bastant el, <laughs> el que és el món de l'educació avui en dia, però també doncs, eh, serà interessant... És una escola pública, com tantes de Catalunya, que segueixen el programa educatiu doncs, establert i Correcte, mm. sí, sí. Molt bé. A Sant Feliu de Pallarol sí que hi ha institut, potser? No, no, no, no, Tampoc? no, no. és eh? a Mer. Eh? L'institut de referència d'aquesta zona és a Mer, o sigui que els nens d'aquí, igual que els de Sant Feliu, els de Mer, etc., doncs van tots cap a, cap a l'institut de Mer, els 12 mm -hmm. anys. Molt bé. Sí, sí. I és una escola que és centenària, l'any 2018. I tant, l'any passat vàrem celebrar el centenari i vàrem fer molts actes commemoratius, es va fer publicar un llibre, es varen fer exposicions, es varen fer xerrades, molts, moltes activitats, molt, molt maco, va mm. ser mm-hmm. molt, molt grat. Sí, molt bé. Sí. Després en parlarem, però sí que és interessant remarcar-ho, no? que és una escola que, que ve del 1918. I tant, una escola amb història, sí, sí, sí, i arquitectònicament és, és preciosa, d'estil modernista, molt maca. Sí, mm. sí. <laughs> Molt bé. Eh, tornant al, a l'escola, tu em deies que ets mestre de quart sí? i per tant quina edat tenen els teus alumnes bueno, o els teus mm, nens? Uns 9 anys, eh? 8, 9, 10 anys, llavors ja passen a cicle superior. Eh? Mhm. Normalment eh, funcionem per cicles i jo, per exemple, aquests alumnes que tinc ara doncs ja els tenia tercer i l'any que ve agafaré uns altres alumnes nous. Sí, sí, anem per cicles. Cicle, eh, hi ha educació infantil i llavors hi ha cicle inicial, mitjà superior, com totes les escoles. Eh? Mm. Sí, sí. Que, que agafes altres alumnes, vols dir que canvies de classe? Uh, sí, uh, fem el seguiment durant dos anys. Eh? Aquests alumnes ja els tenia l'any passat i l'any que ve aniran amb un altre mestre. Sí, sí. sí, vas el recorregut, eh, sí, el recorregut és de dos anys, normalment, sí, sí, sí. Mm. I ets mestre de totes les àrees? De... Sí, menys de les especialitats, educació física, música, informàtica, anglès, ho fan els especialistes, justament. Eh? Mm -hmm. I, per tant, també et toca donar l'assignatura de Ciències Naturals? Exactament, o, que és Medi, Medi Natural i Medi Social. Sí, sí. Mm. sí, sí. Molt bé. Clar, són edats... Eh, no són tan petits, perquè ja comencen no. a créixer, ja, ja poden parlar i sí, raonar, sí, sí, sí, sí, se'ls sí, poden sí, explicar sí. les coses. I tant, i tant, o, i tant. O, o hi ha evidentment hi ha un límit, no? però és, és molt racional l'educació. És, eh, els ah. nens a aquesta edat són molt ingenus encara, eh, estan descobrint les coses d'una <laughs> forma fantàstica, estan molt oberts i, és clar, la incidència que tenim els mestres és molt important, tant a nivell de valors com de, bueno, de capacitat d'obrir les seves ments a noves maneres de fer, de donar-los estratègies, etc. És una edat fantàstica, eh? la veritat és que sí. Sí, sí clar, hi ha menys prejudicis, no? La trajectòria vital és tan curta que difícilment sí, bueno, pogut... ha, eh, evidentment, ja, ha, tot depèn de les famílies, eh? doncs de l'educació que tinguin, etc. però aquí és molt fàcil eh, donar els il·lusions noves, maneres de, de percebre el món que els envolta perquè eh, són tan ingenus que per desconeixement de moltes coses encara eh, estan molt i molt atents eh, el que nosaltres els adults els hi anem explicant no? sobre la vida, llavors som molt plàstics, no? són esponges. Llavors és una oportunitat única, sí, sí. Mm -hmm. Molt bé. Um, bueno, ara em, <laughs> em donaves peu a, a, un, un debat clàssic, suposo, de l'educació a casa i l'educació a l'escola, sí. com no sempre va amb la mateixa línia, evidentment, perquè dependrà dels pares. Jo crec que ens complementem, ens hem de complementar, vull dir que hem d'anar junts, és que les persones més importants de la vida d'uns nens són, sens dubte, la seva família, i aquí a l'escola hi passen moltíssima estona, llavors, entre els mestres i els amics i tot el seu entorn més proper, és quan els hem de fer com a persones -huh. Mm-hmm. amb valors per al futur. <laughs> és la nostra responsabilitat, eh, mm-hmm. realment. Jo crec que sí, que anem bastant tots a una i que la comunicació entre escola i la família doncs, s'ha doncs, de potenciar i aquí ho tenim molt clar que és un eix eh, clau a mm-hmm. l'educació d'aquests nens, és, és així, eh? Sí, sí. Estaries dient d'alguna manera que en aquestes franges d'edat o, o a l'escola sí. primària els valors és gairebé el més important abans és que el contingut important. i el Nosaltres aquí, conèixer noms. Sí, i... sí, sí, sí. Nosaltres a nivell de continguts ho tenim clar pel currículum, el que hem d'ensenyar, què hem d'ensenyar cada edat, està totalment seqüenciat, hi ha ja eh, i programat, però eh, el tema valors és indispensable a la vida. Jo sempre dic que primer de tot hem de ser molt bones persones <laughs> eh? i això és veritat que els nostres alumnes eh, ho han de saber i treballem moltíssim per això. Eh? I llavors nosaltres hem de donar estratègies perquè ells vagin eh, aprenent i perquè vagin agafant maneres d'anar per la vida, etc. Eh? Eh, passant pels continguts, evidentment, eh? perquè s'ha de donar una educació que després el, el, ha de tenir continuïtat a l'ESO, eh? per això hi ha eh, l'escola no, però els valors és fonamental. És que, primer de tot, eh, <laughs> hi han els valors. I aquí sí que eh, tenim molt clar des d'aquesta escola de que no només es tracta de fer tutories o l'assignatura de valors un dia concret a la setmana, una hora determinada, sinó que en qualsevol moment, i això sempre els diguem als alumnes, de que eh, si considerem de que s'ha de parlar d'un tema que ens preocupa, que és prou important que eh, ens afecta a tots, doncs eh, aquell dia no es fa matemàtiques a l'hora que toca i es parla doncs, de, de, de, si ha sorgit algun conflicte o si podem lliurar, millorar alguna cosa, algun aspecte, vull dir, és així i realment ho fem, o sigui, no és que diguem que és el que s'ha de fer, sinó que realment ho fem i a nivell eh, te puc garantir des d'infantil fins a sisè, vull dir que donem molta importància a formar-los com a persona realment, sí, sí. Molt bé. Per exemple, quan hi ha hagut una tormenta com el temporal Glòria, sí, suposo que s'anulen sí, sí. algunes classes sí, sí, sí, i després sí, sí. es comenta... Sempre, sempre depenem doncs, de, del que ens diuen tant l'Ajuntament com el Departament d'Educació i, eh, per exemple, de, de, del Glòria que me deies, no, de les tempestes, per exemple, els nens de quart estem portant en aquests moments un diari de recull de notícies sobre medi ambient, que va ser una iniciativa que vàrem agafar doncs, quan va haver-hi la cimera de Madrid amb la Greta Thunberg, etc. Mm. I vàrem decidir doncs, que diàriament eh, buscaríem una notícia relacionada amb el medi ambient, tant si era a nivell de Catalunya, com podia ser les conseqüències del temporal Glòria, com eh, els incendis a Austràlia, per exemple, no? o com, mhm. per exemple, doncs, vàrem treballar la setmana passada, que va ser el Dia Mundial de l'Educació Ambiental, i vàrem aprofitar doncs, per fer a nivell, a, a la classe de plàstic en aquell moment, no? doncs, eh, doncs ar, dos arbres, dos murals molt grans, amb dos arbres doncs, que ens serviran per fer una obra de teatre castellà, per exemple. No? Vull dir, sempre ho anem lligant tot, eh? vull dir que és un eix transversal de tota l'educació. Mm. I ho entenem així, vaja. Eh? Molt bé. De fet, potser hauria de, ser, hauria de seguir sent així, eh, inclús a l'institut, no? i no separar-ho tant, de manera tan compartimentada amb assignatures, però bueno, això seria un... Sí, però jo crec que tenim consciència tots de la importància que és això i a més a més eh, jo crec que totes les àrees, com la vida mateixa, s'han d'interrelacionar, o sigui, tu no els hi pots ensenyar matemàtiques a dividir si no, no té sentit, si no realment vas a comprar... <laughs> Bé, tot va lligat, llavors al medi, evidentment, eh, nosaltres ho lliguem amb tallers, que si vols després t'explicaré, amb l'elaboració d'un llibre digital, amb, amb llibretes de camp de d'aprenentatge, d'observació d'ocells, amb, visi, amb sortides, moltes mm. coses. Eh? Sí, t'ho volia preguntar, sí. perquè clar, s'aprèn molt quan es veuen les coses. No? Tu, tu pots veure doncs, un castanyer o, o un roure, però fins que no el, veig, el vegis realment sí, no se't quedarà el nom sí, perquè associaràs sí, sí, la sí, vivència sí, sí, sí. amb allò. Mira, no? a l'escola, per exemple, hi ha coses que fem eh, des de ben petits ja, no? Per exemple, eh, això sí que, ara, això que t'explicaré ho fem a partir de primària, perquè perquè els petits encara són són això <laughs> encara molt petits, però que ells també eh, tenen el, el del reciclatge eh, eh en les seves aules. Eh? Doncs, per exemple, quan comencem el curs doncs, s'atribueix doncs, un mes a cada curs per eh, fer la recollida selectiva del paper, per exemple, no? a totes les classes. Llavors, per exemple, si el mes de setembre li toca, m'ho invento, eh, el, el, els nens de primer, doncs això vol dir que quan ells ho consideren, quan el seu tutor ho considera, doncs han d'anar per totes les classes des de P3 eh, fins a l'aula d'informàtica, 6è, eh, tots els espais de l'escola, a fer la recollida de papers i se'ls eh, acompanya en els contenidors, per exemple això, no? o per exemple una cosa que fem tota l'escola, doncs que cada curs té assignat un arbre del pati, tenim un, arbre, un, tenim un pati fantàstic, mm -hmm. que sempre diguem que aquesta escola és, és de veritat extraordinària perquè el nostre pati, en realitat, que, que tenim arbres, que té, eh, enllaça amb, amb tot l'entorn, o sigui, des del pati veiem les muntanyes que ens envolten, veiem tota la natura, o sigui que som amb això privilegiadíssims. Enmig de la vall. D'Hostoles, la vall d'Hostoles, i, mm, per exemple, cada curs té signat un arbre. Llavors, eh, doncs, per exemple, si els nens de tercer tenen eh, assignat l'auró, eh? doncs, o els aquàrtels a l'hom, o, bueno, tots, tots tenen, doncs llavors eh, durant les estacions de l'any doncs, anem observant-lo, ens hi fem una foto, eh, fem eh, poemes sobre la... En total hem, hem confeccionat un llibre digital que es diu Els nostres arbres i anem, si els nens fan, fan dibuixos de l'arbre, per exemple, els anem digitalitzant ho anem ampliant si trobem cançons sobre aquell arbre. Vull dir que hi ha moltes coses que fem a nivell transversal i que funcionen bé i que els nens se senten com a pròpies. Llavors es tracta això, de, de no ser una cosa eh, imposada, sistemàtica, etc, sinó que sigui una cosa, doncs va, tenim això, aquest projecte, i el anem fent durant al, al llarg de tota l'escolaritat d'aquests nens. Mm. Sí, sí, és Molt maco. Sí, la veritat és que sí, eh? Sí, sí. Mm. Mhm. I això formaria part, no són activitats extraescolars, sinó Ui. que forma part del... Sí, no, no, no, és del dia a dia, eh? és del dia a dia. Uh, no, com a activitats extraescolar concretament no, però uh, amb el dia a dia, ja no a les àrees de medi, eh? ja ja t'ho dic, no? Si no, per exemple, nosaltres estem també eh, funcionant amb un programa que es diu el Sigues tu, per exemple, de valors, doncs, doncs també eh, si, si parla del medi ambient, no? A través d'uns promos que fem, o a través d'uns vídeos, mm, a través de contes, d'històries, eh, però és que hi han moltes activitats a més a més de les establertes de, que hem de fer pel currículum, etc., doncs que es complementen a treballar al mm. medi, no? des de la bicicletada que fan a cicle superior a principi de curs, mm. eh, passant doncs, per jo sé, la festa del segon trimestre, que alguna vegada hem anat a les Gorgues, per exemple, o jo que sé, el Dia de la Pau, per exemple, que aquest any hi havia un apartat doncs, que relacionàvem doncs, doncs, si nosaltres fóssim o vent o aigua o, o foc, per exemple, eh, respecte a la Terra, doncs què podríem fer per millorar eh, això, no? el món en què vivim, etc. Mm, mm, qualsevol excusa és bona, en realitat, per treballar el medi ambient i això, insisteixo, des de P3 fins a 6è. Mm. És així, és així. Clar, perquè tampoc se'ls pot agobiar amb, no. amb, amb molta informació i ho han de viure no, no, no, no, i no, quasi, no. quasi que jugant. No? I tant. Mira, per exemple, a través del camp d'aprenentatge, eh, cada any fem una sortida que, eh, i està organitzat de tal manera de que un any anem a veure el Crusca, els diferents volcans no? Mm. de la Garrotxa, doncs un any anem a veure el, el, el Montse Copa, un any al Cruscat, una... i ho anem fent així de forma rotativa i ells ja saben que l'excursió del primer trimestre, per ells és fantàstic, doncs van, eh, eh, mm. anem a veure un volcà i el treballem... Sí, sí, no té per què ser tampoc assentats a l'aula eh, escrivint, no? Però que també, perquè també fem moltes lectures, eh, ja sigui a través de revistes o de comprensions lectores, eh, referent a això. O sigui, mm. una miqueta d'una forma molt global, sí. Jo recordo amb, amb una comunitat que vaig estar a Búcies, que vivia amb bastantes persones, vam arribar a ser nou adults i nou infants, sí. i mm, la majoria no, no portava els nens ni a la guarderia ni a l'escola, no? Uh -huh. Que això és una cosa que també et volia preguntar, què, què opines d'aquest ventall d'educació de, que hi ha tan gran, no? D'educar a casa, de les privades, les públiques, o inclús doncs, a, a això que s'anomena escoles lliures, que, uh mhm. -huh. que algú en diu i que després també ho, ho podem comentar, però així en, general d'entrada que alguna família decideixi no portar el nen a l'escola pel motiu que cregui. Jo personalment ho respecto absolutament tot, eh? vull dir que eh, això cadascú ha de tenir clar el que fa amb els seus fills. Jo, jo, en el meu <laughs> cas, he portat el meu fill a una escola pública i ara va a un institut públic i jo crec en l'escola pública. I crec, de veritat, que hi ha molta gent encara ara molt entusiasta de tirar endavant l'educació d'aquests nanos i que té ganes de fer-ho molt i molt bé i treballar molt i, a més a més, amb una ment molt oberta. Aquesta societat sí que està canviant moltíssim, moltíssim, eh? no té res a veure, <laughs> jo ja porto uns quants anys i no té res a veure, però eh, estem oberts de ment. Eh? Ara, eh, jo sempre dic que aquesta escola doncs, doncs, eh, alterna una miqueta eh, tot el que és l'educació tradicional, que hi ha coses que funcionen molt bé, Eh? Uh -huh. I això estem superoberts a tallers de tot tipus i amb la perspectiva posada en el futur d'aquests nens, ho tenim claríssim. Eh? Uh -huh. Jo penso que fem moltes, moltes, moltes coses, moltes, i potser realment hauríem d'informar de, eh, o, o potser explicar més encara tot el que fem, no? però bueno, el millor que podem fer és fer-ho amb els nens i que ells ho, ho, ho traspassin en els pares. No? Uh -huh però jo crec que realment estem molt oberts i jo crec, jo crec eh, que funciona, que es poden millorar moltes coses, però a nivell d'escoles de, públiques, eh? Uh, si hi haguessin més pressupost també podríem fer més coses, no? Però jo penso que la gent encara està molt i molt entusiasta amb, amb fer coses innovadores també, mm. eh? I aquí constantment, eh? L'Eco de la Vall, a Ràdio Les Planes potser on s'encartrona més o es converteix en una educació més rígida és quan passem a les universitats públiques o a alguns instituts bueno, quan... que es disciplina molt tot, no? Bueno, són diferents edats, també, uh -huh i són Clar. diferents maneres de funcionar per la necessitat de les edats d'aquests nanos també, no? La qüestió és que hi hagi escola pública, escola de qualitat, que hi hagin uns resultats i que realment estiguin ben preparats perquè aquests eh, nens i nenes en realitat ja no es queden aquí a Catalunya, sinó que han d'estar oberts al món, eh? Bé, ja hi estan totalment, no? ja sigui amb els, a través dels mitjans de comunicació com ells mateixos que en un futur se'n vulguin anar. Llavors, el que dèiem primer, bones persones, sobretot, gent que sigui un bon ciutadà i una bona ciutadana, crítics, però amb coneixements de causa i que sàpiguen doncs, comunicar doncs, tots aquests valors. De veritat que no, no, són és interessant. Uns objectius que, que, no, però, sí, que sí, està molt bé plantejar-los, eh? però... No, però ho creiem de veritat. Que, que és maco per... Menys aquí a l'Escola de les Planes tenim bastant clar que hem d'anar per aquí. Mm-hmm. Eh? Mm -hmm eh, fem el que podem, Val. <laughs> però ha de ser amb l'ajuda de les famílies, això sens dubte. Eh? Bé, sort en tenim també. Eh? Val. A, ah, sí, sí. Et fer una pregunta. Jo crec que la resposta serà no, però a veure, <laughs> el, la setmana passada va ser el dia de la no violència en l'educació, uh, el, dia, el dia mundial de, de, sí, sí, sí. de l'educació en la no violència. Sí, sí. Eh, hi ha una... El dia de la pau, no? Sí. El dia 30 vàrem celebrar, sí. sí, sí. sí. I hi ha una campanya que es diu Desmilitaritzem l'educació, Bueno, això ho arrossego sí. pel, una mica el, pel meu passat en, en el món de la ràdio, que feia un programa sí. antimilitarista, o, sí. o més ben dit, per la desmilitarització de la societat. Mm societat. I una de les coses que critica a aquesta campanya, el Desmilitaritzem l'educació, és que l'exèrcit no pot entrar en el Saló de l'Ensenyament, perquè hi, hi és, i per tant, <laughs> quan, quan els, els alumnes i pares van al Saló de l'Ensenyament, es troben els estants dels diferents projectes mm -hmm. i també l'exèrcit doncs, que està fent la seva propaganda. Això per una banda, que és molt criticable i, i cada sí, any doncs, sí, sí, sí. es fan la, la petita acció de, de denúncia i, i ells aconsegueixen el permís i acaben colant-s'hi, no? Eh, I, de fet, com tu deies ara, els, els, els alumnes han d'estar preparats a aquest món global i és possible que es trobin amb algun reclutament doncs, algun dia i, uh mhm. -huh. i l'exèrcit els, els vulgui pescar perquè ja no és obligatori l'exèrcit. Sí. I per tant aquí aquesta visió crítica, a aquests valors que se'ls se dongui, a l'alumne sí. li farà decidir o no. I l'altra cosa, ja acabo, és a banda d'això del saló de l'ensenyament, i això del reclutament, que això ja, ja vindria molt sí, més llarg, sí. hi ha també la qüestió dels Mossos, que es colen també a les escoles, a ensenyar temes de seguretat. Per això jo et deia, jo, jo crec sí. que em diràs que no, que aquí no han entrat els Mossos. I tant que sí, ah, i doncs benvinguts, mira. fantàstic. Tu creus que sí? Oh, i tant, per favor. O sigui, hi ha, per exemple, tot el tema de trànsit, a més a més... <laughs> Però perquè amb valors de, de, de pau perquè no ho pot fer qualsevol persona, excepte un no, mosso? No, no, és que aquí accepta, perquè... No, perquè no, les, és que... Perquè són policies. No, no, no, no. No, no és... són policies, els eh, eh, Mossos. Uh, uh, no, no, però ara t'explico la... la <laughs> Ui, nostre... pensava que no tindríem tanta polèmica amb això. El nostre punt de vista. Nosaltres sí. estem oberts, sí. aquí a l'escola, amb tot, eh, tots els professionals eh, que estan en una societat. Eh? Eh, evidentment. Eh, nosaltres, el nostre, el nostre objectiu és eh, educació. Vale? Llavors, de la mateixa manera que convidem a un guarda forestal que és expert en el seu camp per ensenyar-nos a fer un taller sobre petjades, etc etc, tenim justament eh, la col·laboració dels Mossos des de fa molt temps i que, a més a més, n'estem supercontents i agraïts perquè ho fan de forma totalment desinteressada, tant per fer xerrades eh, amb els pares, eh, molt ben preparades, a més a més. Però sobre què? Eh, sobre temes de, de, de control de, de les pantalles, etc. Doncs, ah. Internet segura, per tema, exemple. Home, seguretat. necessitem assessorament, eh, perquè pensa que... Això tu els... pots ser un informàtic que no sigui no, no, no. policia, eh? però per què no ho poden no sé. fer ells si també ho... ho... Sí, sí. Jo he estat amb xerrades aquestes i creu-me que són superinteressants tant des del punt de vista de mare com des del punt de vista de, educatiu de, de mestre sí. Ui, que tema... i que, i que t'assessoren dels riscos que hi ha en aquest sentit. Per exemple, això és un... Però, però, hi, ha, però hi, ha, hi ha moltes organitzacions que treballen el tema de l'educació audiovisual, l'educació amb Perfecte. els mòbils, que és un tema realment Perfecte, benvingudes totes, no? benvingudes totes, vull dir, des del moment que se'ns ofereixi algú, eh, també serà benvingut aquesta escola seguríssim, eh? Llavors, per exemple, un altre aspecte que, se, Però, que perdona, venen... El, sí. el mosso ja li treu el lloc a l'educador no, no, amb, el, no, no. amb el tema de... Jo crec de... que és complementari, eh? Jo crec que és, eh, sí. Eh, és complementari. Eh, o sigui, aquí justament tenen cabuda qualsevol eh, expert eh, i professional. Eh? eh és més, nosaltres demanem ajuda a vegades en professionals perquè, evidentment, eh, necessitem assessorar-nos també. Eh? Però també eh, cada any, justament, i insisteixo de forma totalment eh, eh, sí, altruista, eh, venen eh, Mossos eh, de Trànsit a fer assessorament. Mira, eh, eh, l'any passat, em sembla que era, varen explicar tota la normativa sobre com anar, som, com circular amb bicicletes, per exemple, uh -huh en els nostres infants, per exemple, els nens de tercer. Sí, temes de prevenció... Ja, home, això, això qui més ens pot assessorar? Jo crec que hem de ser oberts també. O sigui, Mal, no, no sé, censurem, no, no, o sigui, estem oberts tot sempre i quan ens, ens obrin les portes al respecte i a la bon, ser bons ciutadans, vull dir, sense prejudicis. Eh? D'acord. Val. Um, perquè, per cert... Ara... És el meu punt de vista. Eh? Sí, sí, no, i, i m'imagino que, que deu ser el de l'escola. Um, <laughs> el, clar, eh, els alumnes poden entrar al seu telèfon mòbil o, no, no, o encara no, no en tenen? No, no, no, perquè hem parlat que són alumnes de, bueno, de quines edats? Fins a 6, eh? fins a 12 anys. Fins a 12. No, no, no, aquí no deixem, eh? No, no. Això que n'hi ha alguns ara cada vegada més en tenen, eh? A partir dels 12 he sentit que hi ha famílies que ja els hi donen mòbil. Eh? Fins i tot abans, eh? En aquests moments, abans. terrible, sí, això, eh? Però, no, no, aquí no en entren ni tablets, ni... nosaltres sí, a nivell educatiu <laughs> tenim material informàtic, però mòbils no, no en permetem, no. I, I teniu debat amb això, amb els pares? Perquè, clar, vosaltres esteu fent una feina superimportant. Jo crec que és la, la, la feina més important que té una societat, com, yeah. com molt bé has explicat tu abans, yeah. per transmetre aquests valors i, i que, yeah, yeah, yeah. que les generacions futures doncs, eh, siguin d'una manera o d'una altra. Eh, però clar, després hi ha influències de, que això ja no és cosa vostra, però tenim a, doncs el que pot veure per YouTube un, un nen mira, que li aquí, sortirà aquí justament un... ens han assessorat que, els clar, Mossos dir, eh, aquí justament... mira quins youtubers mirar perquè n'hi ha alguns que et destrossarà tota la feina que has fet a classe en tot l'any, no? Sí, sí, sí, amb un sí. vídeo de merda eh, bé, nosaltres podem, per exemple, si detectem doncs, que algun nen doncs, eh, eh, parla molt de, de, excessivament no? de, de personatges o d'això, youtubers, així és que no hi ha cap problema, no? Mm. Però en tot cas parlem amb les famílies i diem, ostres, potser se passa més hores de compte a la patella, etc. però són les famílies quan decidir. Aquí senzillament no, no entren mòbils i ja està però eh, benvinguda a l'informàtica i les, eh, les pantalles digitals, etc. Vull dir que això és, són recursos, per nosaltres són recursos educatius, eh, també. Mm -hmm. Sí, sí. Molt bé. Um, dissabte passat vaig estar parlant amb, amb dos companys de l'agrupació naturalista i ecologista de, de la Garrotxa i precisament tenia pensat també preguntar-te el, el fil del que dèiem de, de l'educació que donen els pares i, i l'educació que es dona a l'escola. Um, creieu que les activitats en aquest sentit associatives, que el teixit associatiu és un complement imprescindible o, o molt necessari per complementar aquests valors i aquesta educació que doneu a l'escola? Això ho percebeu amb, amb els pares? Amb... És que ni nosaltres podem fer res sols, ni les famílies poden anar a la seva i ja està. Mm, o sigui, <laughs> eh, entre tots ens hem d'ajudar tots, vull dir que hi ha associacions i organismes doncs, que, que fan doncs, que tots plegats com a ciutadans participem en activitats diverses. Jo, per exemple, sóc de l'associació Mou en Bici, per exemple, no? i a cadascun de nosaltres, i això, mica a mica, ja ho anem aportant en els nens, no? perquè si jo tinc un punt de vista sobre el medi ambient, sobre el respecte a la natura, doncs, com que en sóc sensible, d'alguna manera això ho traspasso tant als meus alumnes també, no? Mm. Llavors, mm, benvingut sigui. Tota... Jo crec que aquest 2019 ha sigut una miqueta de, mm, de conscienciació, de dir, ei, sí que tenim un problema a nivell medioambiental, fem-hi alguna cosa més, a nivell mundial, eh? em mm. refereixo, Mm. sí. i jo penso que tots just ara ens estem despertant de el, realment el problema que tenim a nivell climàtic i realment ens hem d'escoltar més els científics, la gent experta i nosaltres amb el gra de sort que puguem i amb cada vegada més consciència, doncs des de l'escola ho hem d'anar transmetent amb aquests nens, sense caure en el catastrofisme, perquè són nens petits, eh? llavors Clar. ho hem de fer com eh, en plan positiu, constructiu, sempre, eh? Mm. perquè hi ha gent que bueno, també se pot, aquests nens són molt sensibles i es podrien mm. espantar, dir, no, no és això, però sí que, jo sempre els dic als <laughs> meus alumnes, eh, que els adults ens equivoquem moltíssim, eh, que no es pensin que ho fem tot bé, i que, a part de que ja hi ha molt jovent doncs, que acaben de sortir de les carreres, que, acaben de fer, que estan molt ben preparats, eh? són la combinació perfecta, que estan molt ben preparats acadèmicament i, a més a més, eh, estan molt sensibilitzats per aquest tema, que aquests són les persones que ens han de guiar en el futur i que realment ells, els nens i nenes, eh, ens han d'ajudar, ens han d'ajudar perquè el timor al futur és per ells i val la pena, val la pena parlar-los i com tu deies, no? Són petits però ja no són tan petits i ells comencen a sentir les coses i a pensar i a relacionar i a associar i senten per la tele eh, o comentaris d'adults i mm, bueno, és el moment de que, eh, prendre consciència i anar, fer un pas endavant, fer un pas endavant, eh? entre tots plegats, sí, sí. Mm. sí, sí. Clar, serien... Amb, amb un bon exemple de respecte, no? de tractar els I infants tant. com un més de la societat, no, no, no relegar-los com a no, no, no. Bueno, de, dependents... Ja... Jo penso que això ja és una miqueta antiquat, vull dir, forma... <laughs> O sigui, mm. ells són, són la societat, eh? vull dir que no, no és que qui dividir ho <laughs> sinó és que Però necessitem. En, encara a casa, necessàriament per la qüestió de, de posar els límits i, sí. i per les diferents, doncs, sí, diferent sí. tarannà o, sí, sí, sí. de la família, en, encara, evidentment, doncs, hi ha aquesta relació jeràrquica molt marcada, no, bueno, segurament molt menys que abans que... No té res a veure, eh? Quan es parlava penso. de vostè sempre, la no, família, això... i per una qüestió... Això jo crec que, jo crec que sí que se'ls té en consideració. A veure, eh, tots anem molt de bòlit, eh? segurament que podrien tenir més veu a les cases, però jo vull, vull pensar que sí que ens els escoltem i que els tenim en compte i que les seves aportacions, vull dir, només es tracta de, de, de crear un clima positiu mm. i, i això, d'escolta, de, i elles tenen idees fantàstiques, eh? <laughs> Vull dir que... Sí, sí, i, sí. i al final veuen l'exemple, no? O sigui, som, som exemple, llavors ells, si veuen que hi ha una actitud que és generalitzada, no, mira, un pensaran que és normal. Sí, no, però te posaré un exemple. Aquest any, per exemple, és l'any del crear, no? Cada any el dediquem a un tema concret, no? I aquest any és, és l'any de l'art, hem creat, I eh, treballem totes les disciplines, eh? la pintura, la dansa, la... molts aspectes. I, eh, per exemple, hem proposat de fer una exposició amb material reciclable, eh, que, eh, de manera que cada família fes com una obra d'art sense cap mena de límit, eh? o sigui, podria ser gran, petita, amb un tipus de material, amb un altre, de pintura, de, de <laughs> modelatge, de collage, de lo que volguessin, i n'hem fet una exposició en a l'escola, o sigui, hem quedat sorpresos gratament, però, però o sigui, ens ha encantat, perquè molts dels temes del temes de les, de les obres d'art que varen fer les famílies juntament amb els nens mm. eren sobre el medi ambient. Això vol dir que mm, sí que estem entre tots, no? que sí que realment es parla, que se'ls escolten els nens i que entre tots mm, fem, fem coses noves. Sí que hi ha, jo penso que... I, i aquesta obra d'art l'havien de fer a pares i fills, junts? Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Eh? Tenien, eh, vàrem deixar, em sembla que era dos caps de setmana per fer-ho, llibertat total de material i de volums i de, de mides i va participar-hi totes les famílies, absolutament totes, i va ser una exposició fantàstica, sí, sí. I moltes de les obres tenien relació també amb el medi ambient. Mm. O sigui que, bé, jo penso que sí que se'ls escolten els nens i que, i que tots estem atents al que ens passa a l'entorn, eh? Sí, sí, mm. jo penso que sí. sí, sí. L'any de la creació artística és el 2019? És el curs, és que anem per cursos Clar, nosaltres, eh? 19, sí, 2019-20. Sí, mm-hmm. sí, sí, sí, fins al setembre ho farem, eh? sí, sí. I ja, ja m'ha apuntat abans, al principi de la xerrada, que l'any 2018 es commemorava el centenari de l'escola Sant Cristòfol, 19, sí. que es, sí, sí, sí, sí, del 1918 fins sí. al 2018, són 100 anys, i, i en, per commemorar o per celebrar el, aquest centenari vau fer un, una, una auca, una sí, auca sí, sí, entre sí. moltes coses, perquè també Eh, he llegit el, la revista Nyer, I tant. que, que es va fer doncs, l'edició d'un llibre. Sí, sí, sí, sí. Hi ah. havia ah. un, eh, diferents comissions de treball mm. per posar de relleu doncs, doncs, l'importància d'aquesta celebració. Va ser molt interessant, mm. sí, sí. Molt bé. I l'auca, sí. jo suposo que la gent ja sap que és una auca, oi? Uh -huh, I tant. És aquest text rimat, sí, sí, sí. Amb, amb vinyetes, com si fos una mica un còmic, que resumeix doncs, a, a l'aconteixement. I aquesta auca el, la va fer la... La Rosa Maria Noguer. Rosa Maria sí, Noguer, sí, sí. amb il·lustracions d'en Joel Amat Güell. Exactament, sí. És d'aquí del poble, la Rosa Maria sí, Noguer? Sí, mestra de l'escola, ah, ara sí? ja està jubilada, però col·labora amb nosaltres um, des de poemes, bé, ja té publicacions de llibres molt interessants, mm. ha vingut a fer... Sí, sí. sí, sí. Que, quants mestres sou, per cert? No sé si tu... Més o menys, eh, aprox, eh? Mm. no, 16. A veure, 16. hi ha un per cada àrea i, eh, i ai, per cada Classes... curs, perdó. Ah, curs. I hi ha els diferents especialistes. Sí, sí, no. sí, sí. sí, sí. Home, sí. Doncs, I alumnes quants? Més o menys, més o menys, no sí, pateixis, no eh, cal saber-ho allò exactament. i pico, sí, sí. O sigui que surt 170 per 16 serien sí, no, 10. No, la ràtio es mira, la ràtio són bé, més fantàstic. No, més, unes no miquetes més. més. Uh, no, perquè uh, comptes els especialistes tu. Ah. Hi ha, hi ha uh, nou aules, però en realitat aquest curs, bueno, ja fa un parell de cursos, n'hi han 10 perquè primer l'hem desdoblat. Eh? O sigui, hi ha un curs de P3, un de P4, un de P5, dos de primer, un de segon, un de tercer quart, un de cinquè i un de sisè, d'acord? Mm. I la ràtio és 15, 18, 20, eh? Vull dir que hi ha cursos doncs, que n'hi han 10, 11 i en canvi n'hi ha que n'hi han 22. Eh, eh, en aquests moments tots tots, eh, menys justament segon, que és el curs que n'hi ha menys, i primer, que és el curs que n'hi ha més, els altres 16, 17, 18, 19, això et permet treballar fantàstic, eh? Sí, mm. sí, molt bé. Clara. Sí, sí, és, això és qualitat, és això és qualitat, sí, <laughs> sí, sí, sí. Entre l'entorn i la ràtio de nens-professor és qualitat, jo penso. Mm -hmm. Molt bé. Sí, sí. De totes maneres, ara tornarem a, a l'AUCA perquè us, us la vull llegir, que, que, que, és, que és xula, mm eh, però seguint amb això, em sembla recordar unes declaracions públiques del, del conseller d'Educació de, que deia que, que estava al límit el sistema educatiu el límit en, el límit en, en quant a pressupost i, a, i, en quant a, i en quant a mestres. Home, Vull dir que, que és una bona notícia que les planes ah, sí, pugui sí, tenir una escola sí, sí, pública sí, sí, amb aquestes sí, sí. condicions que m'estàs dient. No, no, no? És que I s'hauria de reivindicar tot arreu, que fos així. Home, i tant. És que si disminuís la ràtio a eh, professors, a eh, professor-alumnes, eh, milloraria la qualitat, sens dubte. El fet d'estar de, de estar en aquesta escola, de que la ràtio és aquesta, permet qualitat, senzillament. Mm. mi, qualitat, sí, sí, sí. sí. Clar, es, es poden gestionar més bé, per exemple, els conflictes que pugui haver-hi sense sí, sí. haver d'anar jo a pinyon sí, perquè, perquè són, no arribes són a tothom, grups, no? doncs, que hi ha varietat de, de nens, de nenes, gent de diferents orígens, realment, i, però no està massificat, llavors és fantàstic. Sí, sí. Mm, molt bé. Deixem que llegeixi l'AUCA. La, D'acord. On vols ajudar a llegir-la i llegim una, Com un, un cada un. Va. L'Eco de la Vall, a Ràdio Les Planes. Era l'any 1910 i un inspector de visita, revisant l'estudi, creu que un bon retoc necessita. Calia engrandir el local o anar a l'escola per torns i l'equip municipal proposar les solucions. Van contractar l'arquitecte en Joan Roca Pinet, projectar una obra selecta, un monument de ple dret. Calien subvencions i un terreny adequat. Van fer moltes gestions perquè tot anés rodat. Fou una cursa d'obstacles que hagueren de superar i al final, com els miracles, pogueren edificar. L'edifici modernista, una joia singular, art i bellesa a la vista d'aquest nou grup escolar. Una festa molt lluïda fou la inauguració, una diada exquisida que va tenir un gran ressò. Bruscament la dictadura en rigor van imposar. Fou una etapa molt dura, prohibint el català. Formats davant la bandera, cantaven el cara al sol, amb disciplina severa com un soldat espanyol. Nens i nenes separats, inculcant-los la lliçó, sumisos i adoctrinats, obviant l'opinió. Comerç i batxillerat impartir l'equip docent, en horari perllongat i de forma eficient. Al morir el dictador es modela l'escenari. És temps de transició vers un canvi necessari. La il·lustració, amb la famosa imatge de la televisió, Espanyoles, Franco ha muerto. I l'escola va impulsant el progrés més intensiu. És una etapa exultant en el món educatiu. També es va remodelar el conjunt de l'edifici, novament s'hi va plasmar tot l'encant del seu inici. En el temps de la informàtica i de l'era digital, esdevé ben carismàtica, innovadora i plural. L'escola ja té 100 anys. Conservem el seu llegat i brindem amb els companys pel futur en llibertat. Molt bé. Doncs aquest final potser ens serviria per, <laughs> per tancar la xerrada i per doncs, que aquest futur en llibertat cada vegada doncs, sigui una realitat i, tant i amb més consciència no? I per tothom. Sí. I tant, i tant. I fer ciutadans lliures que es puguin expressar com eh, ells vulguin i amb respecte sempre, això sí. <laughs> Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies, Nuri Peradalta. <laughs> Gràcies per doncs, compartir tot això que ens has explicat amb l'Eco de la Vall. Molt bé, moltes gràcies de part de tots els, els companys de l'escola. Eh? Gràcies. <laughs> Vinga, gràcies. Doncs eh, aquesta era la xerrada que vaig eh, amb eh, la mestra de l'escola de Sant Cristòfol, d'aquí de les Planes d'Hostoles, amb, amb la Nuri Peradalta, i la vam gravar el dilluns dia 3 de febrer, i avui doncs, l'heu pogut escoltar aquí a l'Eco de la Vall. I eh, en aquesta segona part del programa el que podreu escoltar són uns àudios que, que he editat d'un documental que és un dels meus favorits, eh, us ho haig de dir, és un dels meus documentals favorits, <clears throat> en general, de tots els gèneres, que es titula La educació prohibida. Es va presentar el 2012 i està dirigit i realitzat per Germán Doin, Eh, és una investigació i un guió del mateix Herman Doin i la Verònica Guzzo. Eh, són 90 entrevistes a diferents professors i professores de 8 països diferents d'Iberoamèrica i també d'Espanya explicant 45 experiències educatives diferents i eh, planteja doncs, uh, molts debats i moltes qüestions interessants que us he resumit amb nou talls, amb nou talls d'àudio que podreu escoltar a continuació. Els poso tots seguidets i al final doncs, eh, m'acomiado. Això que escoltareu, doncs, és la educació prohibida. l'ecodelavall.org l'ecodelavall.org medios de comunicación, miles de libros, todos los discursos políticos, organismos internacionales, expertos, filósofos, páginas de Internet. Todos coinciden en la importancia de la educación. Se invierte en capacitaciones, mejoras edilicias investigaciones. Se compran libros, netbooks, pizarras digitales. Se dictan cursos, suben salarios, bajan salarios. Se imitan modelos extranjeros. Todo para mejorar la educación. Esto no evita que haya tantas escuelas como realidades sociales, escuelas marginales, para pobres, escuelas depósito, escuelas para obreros, profesionales, escuelas de clase media, escuelas públicas y privadas, escuelas para ricos, escuelas de la élite. Gran parte pretende incluir y contener a la mayor cantidad de estudiantes. Muchas otras se concentran en formar trabajadores de diferentes jerarquías. Y solo unas pocas se dedican a los supuestos resultados de excelencia, Más allá de sus diferencias, todas trabajan y aspiran a un ideal de escuela común. ¿Hasta qué punto esta escuela ideal nos ayuda a desarrollarnos individual y colectivamente? ¿Realmente este paradigma educativo busca que las personas tengan una buena calidad de vida y trabajen para la mejora de su comunidad? ¿Hay otro tipo de escuela que lo logre? ¿Hay alguna educación pensada con estos ideales? Esto nos llevó a abrir las puertas de un mundo oculto para muchos de nosotros. Esta película parte de un proceso que posiblemente no tenga fin, una pregunta que seguramente no tenga respuesta, una búsqueda sobre cuál es la naturaleza del aprendizaje y la educación, qué errores cometimos y principalmente qué ideas nos sirven para seguir buscando, seguir aprendiendo. Estudios indican que actualmente a la edad de 5 años, el 98% de los niños podría ser considerado genio, son curiosos, creativos y tienen la habilidad de pensar de formas diversas, resolver problemas, es decir, tienen la mente abierta. El problema es que 15 años más tarde, solo el 10% de esos niños mantiene estas capacidades. O sea, de alguna forma estoy diciendo que desde más allá de la mente, desde el mundo de la conciencia, todos somos genios. Y realmente el maestro lo que tiene que aprender es eh, a que sus alumnos puedan abrir las puertas en su mente para que desciendan todo ese conocimiento y esa creatividad y esa genialidad que todos llevamos dentro. Si nosotros miramos a los grandes hombres de la humanidad y mujeres de la humanidad, todos han sido grandes eh, soñadores, es decir, que han tenido una imaginación enorme. Como seres humanos, somos el resultado de miles de años de adaptación natural y evolución Traemos dentro aquellas características que nos han permitido sobrevivir, transformarnos y crecer. Desde las ganas de comer cuando tenemos hambre hasta la curiosidad interna del niño de explorar el mundo. Este potencial está esperando que le permitamos manifestarse. En los niños lo vemos en el juego espontáneo, en los adolescentes de hoy a través de la rebeldía y la necesidad de transformar la realidad. ¿Por qué insistimos en matar su espontaneidad y castigar su rebeldía? cuando son estas las características que manifiestan sus necesidades humanas internas buscando desarrollarse. El niño tiene un maestro interior, sobre todo en las primeras edades, que le impulsa al aprendizaje, que le impulsa al descubrimiento, que le impulsa al movimiento, que le impulsa a participar, a trabajar, a repetir comportamientos, que le impulsa a decidir cuándo quiere dejar de repetir algo porque lo tiene superado. Observando cómo actúan los niños, descubrimos que usan todos los criterios de un investigador connotados, exactamente los mismos. Por supuesto que hay distintos niveles de complejidad, ¿no es cierto? Pero no hay niño que no sea sistemático en la observación. No hay niñita pequeña que esté observando que no genere experimentos. ¿Cómo podemos hacer para que sean más creativos? Ellos ya lo son. Lo único que tenemos que hacer es ofrecerles las posibilidades para que la puedan expresar mm, de diferentes maneras. Si siguen haciéndolo, Mañana van a ser científicos, mañana van a ser artistas. Hay que dejarlos. De esta manera, si te fijas, cada vez, a medida que van creciendo los niños, van perdiendo su curiosidad y sus ganas de aprender. Un niño de 12 años difícilmente cuando sale de la escuela toma un libro, son los mínimos los que hacen estos. Porque está harto, está totalmente harto de que se le diga qué debe y qué no debe hacer y ha perdido toda curiosidad por aprender. La mente del niño tiene cualidades de aprendizaje cualitativamente superiores a las de un adulto, porque está naturalmente desarrollado para percibir lo que se le presenta y con ello crea su mente, se construye a sí mismo. En pocos años aprende a controlar su cuerpo, puede comunicarse en varios idiomas, comprende las reglas de la naturaleza y las características de su cultura. Todo este complejo y maravilloso proceso se da de manera inconsciente. Lo aprende sin demasiado esfuerzo, por cuenta propia. De las cosas que aprendimos en la escuela, incluso cuando en la escuela aprendíamos muchas cosas, hay muy pocas que en la vida cotidiana necesitemos. Porque podemos vivir sin, sin saber logaritmos, pero no podemos vivir sin saber relacionarnos con, otras personas o sin saber caminar o sin saber eh, usar herramientas. Todas esas cosas las emprenden los niños mediante el juego. Los niños desde que nacen tienen la habilidad de construirse a sí mismos, aprendiendo de lo que se encuentra a su alrededor, a través de jugar y explorar el mundo. L'Eco de la a Radio Las Planas. De alguna forma lo que se hace en la escuela actual, estoy generalizando, es sembrar ese miedo. Se, pone límites a la persona en vez de todo lo contrario. Y poner límites es el miedo. En nuestra mente estructurada, cuando creamos dentro una creencia, la forma que tiene la mente para que no salirnos de esa creencia y crear fuera es el miedo. Cuando nosotros nos acercamos al borde de una creencia, sentimos miedo. Es un mecanismo de control, es un mecanismo de manipulación ética. Si tú te portas bien, yo te califico bien. Eso es un modelo conductista. Ese es el gran modelo conductista que tanto daño ha hecho a nuestra sociedad. El manifiesto conductista de 1913 promovía una psicología cuyo objetivo era la predicción y el control de la conducta. Mediante experimentos con ratas, animales y su condicionamiento, se desarrolló una ciencia del control social, utilizada para pensar las bases de la escolarización moderna, la publicidad, la propaganda política, el entrenamiento militar y los ejercicios de tortura. La manipulación de masas a través del miedo. Todo lo que vemos actualmente en nuestro mundo, todo tiene como bases el miedo. El miedo al cambio, el miedo al progreso, el miedo a ser tú mismo, el miedo a amar, el miedo a revelar tu ser enfrente de este mundo. Entonces estamos creando una sociedad en que la gente trabaja en cosas que no le gustan por conseguir dinero, por conseguir posición. O sea, es, la sociedad del autoengaño. Tengo un diploma de, tengo un título de, tengo... Y el tener es lo que nos separa realmente de nuestra identidad, es lo que nos vuelve a llevar al miedo. Tengo que aparentar que soy. Los chicos que han estado y que han salido de este tipo de escuelas nos comentan muy alegres que ellos no sienten esa presión, porque han descubierto a lo largo de su infancia y de su adolescencia que las cosas las hacen por un placer personal, por un gusto personal, por una meta personal. O sea, lo importante es estas ganas de vivir. Sin estas ganas de vivir, no, no, la vida no vale la pena. ¿no? Entonces los niños nos muestran estas ganas de vivir que como adultos hemos perdido. Así que las primeras preguntas tendrían que ser ¿estoy cuidando las ganas de vivir de este niño o no? Es decir, cuando el niño está bien cuidado, y bien cuidado significa respetado en sus procesos vitales, acompañado por adultos disponibles, con una serie de límites que le ayuden a fortalecerse, cuando el niño está bien cuidado, el niño tiene ganas de construir cosas con los otros desde el amor. Si un niño siempre hace lo que le manda el adulto, llega un momento que ya desconecta de sí mismo. En cambio, si ellos están acostumbrados a seguir su propio impulso, siguen conectados con, su interior, saben lo que quieren, saben quiénes son. Los niños además eh, te llevan de la mano y te muestran realmente, te dicen lo que necesitan. Es cuestión de escucharlos y de colaborar con ellos en, sus, en su búsqueda. Una descripción de los organismos vivos es que son autopoyéticos, sistemas con la propiedad de producirse a sí mismos continuamente, y las relaciones que se dan entre ellos nunca son instructivas, sino de vida, despliegue y progreso. Es decir, en la naturaleza no hay órdenes externas, simplemente organismos conscientes conectados, pero en pleno desarrollo autónomo, en un aparente caos. Digamos que el estímulo no es necesario. No tenemos que motivar a los niños para nada. Si ellos quieren hacer algo, lo hacen. Y si no, pues no lo hacen. Pero no hay que motivarles para que hagan algo que les va a ir bien, porque ellos saben si les va bien o no. Y que ellos puedan ir escogiendo y posicionándose de forma instintiva en aquello que realmente les va llamando la atención, les va estimulando, que descubran realmente el, don que tiene cada uno de ellos. Se convierte en tu propia responsabilidad en vez de la responsabilidad de un sistema. O sea, quien yo quiera ser es mi propia responsabilidad. Y el niño toma conciencia de esto desde pequeñito. La célula genera una membrana que la separa del entorno exterior. Esta membrana es semipermeable, es decir, permite que ingrese lo que necesita del entorno cuando lo necesita. Solamente es necesario que los recursos estén disponibles en el exterior, pero sin forzar su ingreso al ser, sin violar su seguridad y bienestar. De esta manera, el organismo puede crearse a sí mismo, autorrealizarse. Así es como aprendemos de la cultura. El debate entre lo innato y lo adquirido no tiene una respuesta, porque ambas actúan en una compleja interacción que requiere amor y respeto. Por lo tanto, la creatividad es la manera como el organismo se expresa, expresa algo que ha construido a través del respeto a sus propias necesidades. Con los conocimientos bases, intentar ver en qué momento está, qué es lo que necesita, qué es lo que quiere, qué es lo que le va a mover más, ¿no? porque en el fondo es, es el chico el que va a dar los pasos. ¿no? Nadie, en realidad nadie aprende, ¿no? digamos, de forma forzada, no es aprendizaje lo que se produce cuando es forzado. La infancia es lo más hermoso, ¿eh? o sea que es la alegría. Y en ese sentido yo creo que Cualquier educación es buena si cuida de la alegría y las ganas de vivir del niño. Este niño habla demasiado, tendría que ser más silencioso. Este niño habla poco, tendría que ser más hablador. Este niño eh, juega poco, tendría que jugar más. Este niño es muy movido, tendría que estarse más quieto. Haga lo que haga, parece que esté mal, que tiene que acabar siendo el niño estándar que, hace exactamente la mitad de todo. Somos iguales como individuos en tanto biológicamente somos una especie, pero social y culturalmente somos diferentes. Tienen ritmos de aprendizaje diferentes, tienen intereses y motivaciones diferentes, tienen maneras de relacionarse diferentes. Garner ah, ya hace unos cuantos años definió que una persona no tiene solamente una inteligencia lingüística, ah, verbal o lógico-matemática, sino que tiene inteligencias muy diversas, entre ellas también todo lo que hace referencia a lo emocional. La diversidad, de alguna forma, expresamente nos está diciendo que todos somos originales. Somos originales como individuos y somos originales como culturas y como sociedad. El valorar eso en cada uno y que cada niño sienta que las diferencias que tienen con los demás eh, son lo que justamente hace más rica la vida. ¿Cómo logramos que se valore esta diversidad si ni siquiera la entendemos como adultos? Que tengamos igualdad de derechos no necesariamente implica que debamos hacer lo mismo. Hoy en día, muchos niños con intereses y comportamientos diferentes a lo esperado son diagnosticados con condiciones psiquiátricas. ¿Qué nos asegura que no estamos confundiendo la diversidad en los niños con enfermedades? Es una, auténtica epidemia, una moda. En, en algunas zonas ya hay como un 10% de niños en las escuelas tomando psicofármacos para, para su supuesta hiperactividad. La hiperactividad no está demostrada que neurológicamente exista ni que sea siquiera una enfermedad, porque cumples unos eh, criterios de diagnóstico y entonces alguien decide que tú eres un hiperactivo, que tú eres un superdotado, que estás dentro del de, límite de la normalidad aceptada para considerarte inteligente. Una de dos, o los niños ahora son mucho más hiperactivos que antes, cosa que me cuesta querer, pero que si fuera así tendríamos que preguntarnos cuál es la causa de ese problema y qué, hemos hecho para, que estén los niños así, o bien los niños son igual que antes y entonces qué hemos hecho que ya no los aguantamos. Cuando etiquetamos a un niño hiperactivo, todo el entorno se posiciona con el niño intentándolo frenar, intentándolo calmar, intentándolo tranquilizar. Con eso lo único que hace es poner nervioso al niño. Por lo tanto, te das cuenta que realmente cuando nos etiquetan, nos encasillan y nos cortan realmente las alas de ser personas y de sacar nuestro máximo potencial. Tradicionalmente, el test de coeficiente intelectual es utilizado para medir la inteligencia de forma lineal. De la misma forma, los exámenes miden el rendimiento en algunas condiciones. Pero estas formas de evaluar no contemplan decenas de variables que influyen tanto o más en el desarrollo y son vitales para la educación. El ser humano es un todo y requiere una visión global, una educación integral, holística. La inteligencia holística plantea de que es posible eh, desarrollar un tipo de inteligencia unificadora, porque el, el holismo no es otra cosa que la visión del todo. O sea, tener un equilibrio entre lo que nosotros llamamos cabeza, corazón y manos. Para nosotros eso es poder desarrollar un ser humano equilibrado, digamos. Y en última seguimos en la educación con lo mismo, fragmentando los espacios, aquí enseñamos ciencias, aquí enseñamos sociales, entonces eso no es educación integral. Imaginemos que los padres de María quieren que tenga una educación integral. Entonces la envían a un colegio trilingüe, donde tiene todo tipo de deportes, más de 10 asignaturas académicas, sala de informática, laboratorio. Realizan visitas académicas todos los meses, talleres de ajedrez, teatro, plástica, música, danza, patinaje, granja, karate, yoga y meditación. Tanto dentro como fuera de la escuela, la educación integral no tiene relación con la cantidad de recursos o materias, sino con un enfoque global. Porque funciona también con áreas integradas no segmentadas como en la educación tradicional, en donde solo piensan en español o solo piensan en matemáticas, sino las matemáticas son historia y son lenguaje y son geografía al mismo tiempo. La escuela tiene que ser un banco de experimentación, un banco de una apertura de posibilidades totales experiencias científicas, artísticas, humanísticas, de distinto tipo, y ver si esto les despertaba algo. Así no hay un recorrido único, no hay un camino único como, como que no hay un chico igual al otro. Si queremos que los niños sean creativos, tenemos por un lado que permitirles crear, que dejar que tengan actividades eh, en las que puedan eh, actuar de forma espontánea. En este camino personal de creación y expresión, el arte juega un papel fundamental, ya que es la manera que tenemos de manifestar nuestra creatividad y personalidad. Desde este lugar, es imprescindible que nuestro concepto de arte sea lo más abierto y menos reglado posible. Entonces, las artes están allí puestas en la lógica de construcción de comunidad de sentido no en términos de lo que hoy llamaríamos las industrias culturales, que es la derivación de, las bellas artes. ¿ah? Entonces, allí estamos parados nosotros en las artes populares. Creamos con la pintura, la música, pero también la danza, el teatro, el diseño, la construcción, el relato, la escultura, la literatura, el humor, el juego. Todo lo que surja espontáneamente del niño es creación. De cada persona se revela su interioridad a través del arte. No se usa el arte como herramienta o instrumento de aprendizaje. El arte en sí mismo es, ya bastante válido como para utilizarlo como herramienta de aprendizaje. En ese sentido, el arte es un derecho. Si tú no accedes al arte, no accedes a una formación integral. L'Eco de la a Radio Las Planas parece que la emoción es la base que mueve la vida, o sea, las emociones nos dirigen. Antes de tomar una decisión, yo siento. No, no tenemos que hacer en la escuela educación emocional específica, sino que tenemos que tener en cuenta que el individuo es un ser emocional y que esas emociones son complejas. Si cuando manejamos la relación y los contextos de aprendizaje ya tenemos en cuenta la emoción que eso genera, ya vamos a desarrollar la emoción. No hay ser humano que pueda vivir indiferente o abandonado. Necesitamos de amor, de cariño, y de aceptación de los seres humanos. solamente habrá un adulto equilibrado y emocionalmente estable y saludable cuando haya sido atendido con mucho amor del niño. Y cuando le hayan tenido mucha paciencia y mucho cariño y sienta que, que le tuvieron cariño y le tuvieron paciencia. O sea, uno de los factores primordiales de aquí es la atención. El escuchar, el atender, y más que una tensión verbal, una tensión física, una tensión de sostener, de contener. No solamente en que ellos se sientan queridos, reconocidos, ¿sí? sino también que ellos aprendan a expresar sus emociones. Al saber que sus emociones son respetadas, no tienen ningún problema de, de expresarlas. Y hablo muchas veces con los alumnos de temas de esto, de, Quizás no tengas trabajo, quizás tu entorno no sea lo más favorable, pero si sabes gestionar tus emociones seguramente estés más a gusto, ¿no? Como seres humanos, como seres, es eh, fundamental que desde pequeño puedan conectarse con ellos, con lo que sienten, puedan reconocer qué es lo que sienten. Conocer esas eh, virtudes que tiene, tiene que conocer qué es lo que va a poner a disposición de la humanidad puedan desarrollar ese autoconocimiento. En vez de estar todo el tiempo mirando hacia afuera, como si desde afuera encontráramos la solución a todos nuestros problemas, es el aprender a mirar hacia adentro. Aprender a conocer todas las herramientas de las que disponemos para básicamente definir el propio destino, para que cada uno aprenda a ser artífice de su propio destino, que cada uno decida. siempre hay temor que la libertad y, la falta de, un sentido autoritario, más que autoridad, eh, genere indisciplina. Lo que pasa es que disciplina las escuelas lo han tomado como comportarse como yo quiero que se comporte. En realidad la disciplina es el aprendizaje de la conducta. Quiere decir que una persona disciplinada es una persona que aprende, que aprendió a, manejar su conducta, pero no externamente, sino que uno aprende a manejar su conducta. Podemos distinguir tres tipos de disciplina. Una disciplina autoritaria, normalmente con reglas establecidas por una autoridad que controla. Una disciplina funcional, donde las reglas derivan de experiencias reales, son modificadas y establecidas en grupo. Este tipo de disciplina es naturalmente establecida por la comunidad, ya que responde a la elección de todos. Y finalmente, una autodisciplina, donde cada persona es consciente de que construye su propia conducta. Ellos van aprendiendo el respeto de una manera mm, viva y, fácil, cosa que si están todos eh, sentados en sillas haciendo lo que les manda el adulto, ahí no hay aprendizaje de, de límites ni de respeto hacia el otro, simplemente hay obediencia. Básicamente, si tú les das a los niños que, mm, el límite es respetar a los demás, dejar trabajar, permitir trabajar, ellos entienden perfectamente que un comportamiento que impida el trabajo debe ser, esto no lo puedes hacer. Es decir, no hay que explicar nada en materia de convivencia. Vos no podés trabajar si el grupo de al lado está haciendo demasiado ruido y viceversa. Y el tema está en que el niño empiece a hacerse cargo de las consecuencias que él mismo produce. Aquel ser que puede dominarse, que puede pensar, que puede reflexionar, realmente no, no necesita de un límite externo para poder este, conseguir lo que quiere. No podemos pretender que un joven pueda tomar decisiones conscientes sobre su vida, su entorno o su país si siempre decidimos por él cómo debe ir vestido a la escuela, qué debe aprender o qué hacer en su vida. Estos jóvenes tendrán que tomar decisiones en una sociedad donde las reglas van transformándose según las nuevas necesidades, opiniones y formas de entender la realidad. De la misma forma, podría suceder en la escuela, donde las reglas serían funcionales al aprendizaje, necesidades y opiniones de los niños. Para lograr esto, es clave replantearnos las estructuras de poder en la escuela. Que no debe haber estructuras de poder, que tiene que haber una autoridad funcional, administrativa, funcional, organizativa, pero no de poder. Cuando te atreves a cuestionar esa autoridad eh, que viene de hecho, te puedes convertir en un mejor director de un proceso. A veces les pedimos la opinión y en definitiva, cabe preguntarse si vamos a tomar en cuenta esa opinión o no. Yo diría ver juntos. Tenemos una cuestión y decimos, bueno, vamos a verla juntos. ¿Y cuál es tu idea? No, vamos a ver juntos. No, no abordemos esto con mi idea, tu idea. En la naturaleza lo que existe es la cooperación. Los organismos que cooperan con los otros son los que más sobreviven. Los organismos que creen que pueden vivir independientemente no sobreviven. Entonces algo muy importante es cómo comenzamos a construir mejores ciudadanos desde la escuela. El concepto de participación. Si no se aprende desde el aula, ya después es muy tarde. Porque son ellos mismos los que, a través de las conversaciones o los diálogos que se van generando en el colectivo, logran evidenciar qué es lo mínimo que necesitan para poder eh, convivir en ese espacio comunitario. El coordinador sería el que coordina que el currículum se cumpla pero todas las cosas pequeñitas de adentro de ese currículum lo elegimos entre todos. Los niños tienen que aprender a trabajar en grupo, a escuchar al otro, a aceptar ideas distintas aun cuando no estén de acuerdo y no usar la fuerza. Eh, a poder resolver conflictos, a tomar decisiones en grupo, a ponerse de acuerdo. Yo siento que los niños cuando están seguros y se sienten respetados, están en un espacio eh, en armonía, en equilibrio, eh, ellos por lo general no buscan romper el límite, sobre todo cuando ha sido y ha surgido desde ellos mismos como comunidad. Por ejemplo, si hay un problema, asamblea. En la asamblea se discute lo que pasa. Entonces, ya no se discute como que está contra el reglamento, que está bien, que está mal. Se discute la acción, se discute la sustentabilidad, se discute la interrelación, Aparte hay momentos en, durante el día en que hay reuniones, hay asambleas, hay como se les quiera llamar, en que se toman una serie de decisiones colectivamente y en que los niños que tienen la madurez necesaria para ello y el deseo de participar en ellas, participan. Y en la asamblea los facilitadores no tenemos voto. Los chicos tienen voz y voto y nosotros solo tenemos voz. Entonces participamos en la asamblea, pero los que deciden son ellos. Algunas experiencias conforman gobiernos estudiantiles con estructuras muy complejas otros tienen asambleas semanales desde la primaria y hasta espacios de reflexión que atienden las necesidades y conflictos que surjan. En todos, los niños toman decisiones sobre su realidad, las reglas, la forma de vestir, los roles que se asignan entre ellos, propuestas educativas, proyectos curriculares, y en algunos casos hasta deciden quiénes conformarán el equipo de maestros. Es el miedo, eh, atreverse a equilibrar un poco más la balanza y confiar en que los niños y los adolescentes tienen mucho que decir. Todo se da en un cierto caos y sin embargo ese caos es un caos constructivo donde reina una, diríamos, una buena vinculación entre las personas. Trabajamos en ruedas, sentados en almohadones o en alfombritas en el piso. Un poco como el sentido que tenía antiguamente la ronda, ¿no? De que es un espacio en el que todos somos iguales, todos estamos a la misma distancia, nos podemos ver todos. Pues aquí los niños sobre cada objetivo de aprendizaje están dialogando, reflexionando solos, en pareja y en grupo. Se aprenden a ayudar, se aprenden a cuidar eh, como una forma de vida. Entonces eh, hay una pelea entre dos niños a ver, pasó esto con él, pero ¿y cuál fue tu parte ahí? ¿Sí? Es como reconocer que uno también tiene que ver en una relación. Mediar para que entre ellos puedan hacer ese trabajo y cada uno hacerse responsable de su parte en el conflicto. Comprender que el otro, tanto como yo, pues cree que está en lo cierto. Y bueno, desde ahí, ¿cómo nos podemos entender? No? Va a ser un ser que propicie la conversación, el intercambio y el afecto con el otro por construir un vínculo que les sirva para toda la vida, a ambos. Gran parte de estas experiencias, ya sean dentro o fuera de las escuelas, se ven obligadas a funcionar al margen del sistema, siendo negadas y excluidas. En algunos casos, los niños pueden rendir exámenes libres para justificar su aprendizaje, y en otros no se les permite obtener una validación de sus conocimientos. ¿Es realmente necesario que un papel nos diga que sabemos? ¿Acaso un título es prueba de que hemos terminado con éxito nuestra educación? ¿Acaso hay una educación que finalice o sea exitosa? Que no tiene que ver con, con un aprender que dos más dos es cuatro. Tiene que ver con el poder descubrir tu vocación, tu misión en la vida. Cuando tú eso lo tienes claro, puedes cerrar los ojos, respiras profundo y sabes por dónde ir. La educación no termina nunca porque la esencia de la nueva educación es la autoeducación y el proceso final es que el propio alumno se convierte en un maestro y él aprende de, su propio interior, aprende y también aprende del exterior. Se forma un flujo en el que la educación se convierte en un entrar y salir de dentro. El alumno no solamente es alguien que recibe, sino que se convierte en una fuente. L'Eco de la a Radio Las Planas La, familia e, es, todo, es de donde venimos, es, el, principio de todo, el, lugar que nos acoge. La familia es importantísimo. La pedagogía sistémica dice que los protagonistas de la educación son los padres. Entonces, una escuela que esté poco vinculada con las familias es una escuela que tiende a cerrarse en sí misma y por tanto a reproducir un, mecanismos de relación y de aprendizaje que seguramente están desvinculados de la realidad de cada uno de los alumnos. Sin la implicación de los padres y de las familias en general mm, no puede haber proyecto. La familia no es culpable de los malos resultados escolares, como lo dice la escuela. La familia es la responsable de toda la vida de la persona que está criando. Es determinante en la formación del ser humano, porque tú puedes hacer todo el trabajo de sensibilización, de respeto, de reconocimiento del otro, pero si llega ese chico a la casa y el padre apenas lo ve, lo desconoce y cuando lo reconoces para regañarlo, para gritarlo, para mandarlo, ¿cómo qué le va quedando al niño. Antiguamente, los niños aprendían en sus hogares, trabajando con sus padres, de sus quehaceres diarios, del día a día. Todo lo aprendían de compartir con sus padres y la comunidad. La escuela debía acompañar ese proceso. Pero muchas familias han perdido esta confianza en sí mismas la confianza en que su propio instinto puede decirles cómo criar y educar a un niño, como lo hemos hecho miles de años. Parece que los padres piensan que, criar a un hijo es una actividad profesional, es decir, que yo para criar a mi propio hijo debería estudiar, debería esforzarme y que como a, fin y al cabo probablemente no lo acaba de hacer bien por mucho que me esfuerce, pues lo mejor es que ya directamente le deje al niño a un profesional, a un pedagogo, a un pediatra, a un psicólogo, que ellos sí que saben de cuidar hijos, y no es así. Los únicos que pueden cuidar bien a los hijos son los padres. A los niños es una oportunidad inmensa, es un regalo, sinceramente es un regalo. Y es triste que normalmente nuestra en el mundo desarrollado lo que solemos hacer es apartarnos. Los llevamos a la escuela pronto. Ah, hay madres y padres que ven al niño una hora al día. Pero esto, ¿cómo, cómo puede ser esto? O sea, ¿cómo podemos esperar algo hermoso de ahí? A ver, los niños necesitan estar con, con sus padres. Eh, un niño establece un vínculo afectivo muy fuerte con, una persona que habitualmente es su madre y lo pasa muy mal cuando se separa de esa persona. Lo pasa tanto peor cuanto más pequeño es y cuantas más horas seguidas está separado de esa persona. Ve que los papás les hemos aparcado ahí para que mientras nosotros estamos haciendo cosas interesantes o estamos trabajando, ellos están ahí encerrados para que no den el peñazo. Y esa es la, muchas veces la sensación que ellos tienen y no entienden para qué aprender todo aquello. Esto incluso las, las guarderías, digamos, de categoría no, no, no han hecho absolutamente nada bueno. Es una cosa separar al hijo de la madre tan, tan pronto, esto, quién, quién, ¿qué estudio defiende esto? Esto no, en fin, no, no hay nada que defienda esto. Nosotros debemos de estar es con nuestra familia, las escuelas no tienen sentido ahí. Nosotros debemos de estar es con nuestros amigos jugando, con nuestras pandillas, entre comillas, aprendiendo a conocer el mundo. La presión social, las extensas jornadas laborales, la necesidad de no sentirnos excluidos, nos obliga día a día a tomar decisiones sin preguntarnos realmente si son lógicas o coherentes para nosotros, sin pensar cómo nos sentimos. Es decir, yo creo que que los niños son el reflejo de la sociedad que vivimos y si están bien cuidados, se nota. Y, esta sociedad no cuida a los niños porque tampoco se cuida a sí misma. Ellos son nuestro espejo. Cuando un niño vuelve de la escuela a casa, eh, la pregunta que los padres hacen es ¿qué hiciste? ¿Y cómo te fue? Eh, ¿Y qué aprendiste? Pero la pregunta que normalmente nunca hacemos es cómo te sentiste hoy en la escuela. La idea más revolucionaria que existe es intentar que las personas sean felices. Cuando una persona es feliz, tiene ganas de compartir esa felicidad con el otro, tiene ganas de compartir ese amor con el otro y tiene ganas de ayudar y cooperar con el otro. Pero para eso una persona tiene que estar bien consigo misma. Si yo le estoy diciendo a mi hijo, sé feliz, sé feliz, pero yo estoy resentido porque mis padres no me enseñaron esto, mi hijo no podrá aprender realmente lo que es ser feliz porque yo no se lo estaré demostrando. Cuando una persona está bien consigo misma, está bien consigo misma cuando es capaz de tomar a su padre y a su madre y decir sí, este es mi padre y este es mi madre. A pesar de todo lo que pasó, yo estoy en paz con mi pasado. Yo no estoy en lucha contra nada, ni quiero defender ni demostrar nada a nadie. No tengo que construir ningún tipo de identidad falsa. Soy maestro, soy psicólogo, soy tal. No, yo simplemente soy. Que intenten ah, recordar al niño pequeño que ellos fueron y que recuerden que lo que era más importante para ellos era ver en los ojos de sus padres amor incondicional, aceptación total. Y que miren a sus hijos realmente con ojos de curiosidad, con ojos de descubrimiento. Y que no solo descubran al niño, sino que también descubran al mundo a través de los ojos, de las manos. Pienso que mm, ahí descubrimos la auténtica maternidad y la auténtica paternidad. Pues yo les diría que, que miren a sus hijos o, si no tienen hijos, que miren a los niños que, observen un rato a los niños desde el corazón. Y con eso es suficiente para decidir. Entonces usted déle lo que más pueda de atención. Juegue, revuélquese con él, participe con él lo que más pueda. Hágale que él participe en sus, en sus tareas, aprenda de las cosas de la casa, pero a su voluntad y como un juego. Por muchos buenos métodos que tengamos, un niño necesita ante todo amor, cercanía, sentirse cuidado, protegido. Cuanto más pequeño, más protegido. Y después, por sí mismo, puede proteger a los demás y cuidar a los demás. Es decir, primero tiene que apegarse para desapegarse. Creo en que las mamás y los papás eh, estamos volviendo a ser los educadores que fuimos en algún momento. L'Eco de la Vall, a Radio Las Planas. Nuestra historia social, cultural y personal nos ha traído a este momento. Adoptamos y creamos una gran cantidad de objetivos y expectativas, que probablemente no sean nuestras, sino del mundo que nos rodea. La mejor escuela, la mejor universidad, títulos, prestigio, dinero. Nos ha hecho olvidar lo que realmente buscamos. ¿Qué buscan? Buscan que su hijo tenga un, este, un título determinado. ¿Para qué? ¿Mm? ¿Para qué estoy en esa búsqueda del saber? ¿Qué estoy buscando? ¿Qué tipo de conocimiento busco? Un conocimiento que genere al niño llegar a un éxito, ¿desde qué punto de vista? Mi hijo tiene que ser como yo quiero que sea. O tiene que cumplir lo que yo nunca he podido cumplir. Todo esto es muy egocéntrico. Estoy educando para que se sepan adaptar a la sociedad que les va a tocar vivir, que mira que va a ser dura o estoy educando para que ellos detecten críticamente lo que les gusta, lo que no les gusta y en su día a día trabajen para la mejora de esta sociedad. Porque un niño viene con un mundo tan fresco que irremediablemente va a cuestionar el mío, porque para él todo es nuevo, para él no hay nada viejo. Confíen en sus hijos, ellos saben mucho más de lo que ustedes creen, porque a veces las personas que más limitamos a nuestros hijos somos los padres y después lo sufrimos. Lo que trato de transmitirte es que es tan hermoso poder cuidar a un hijo por todo lo inesperado que tiene, por todo lo misterioso, por todos los problemas que nos trae. Es, es hermosísimo porque eso es una oportunidad para crecer inmensa. Liberemos nuestras expectativas. Hagamos a un lado lo que el mundo pretende de los niños lo que la cultura espera de cada uno de nosotros. Respeten a los niños. Denle la oportunidad que se desarrollen como ellos se desarrollan, no como nosotros de adultos queremos o pensamos que deba ser, sino como ellos pueden hacerlo. Los ideales y objetivos que tenemos sobre los niños no nos permiten ver quiénes realmente son y qué es lo que necesitan, no mañana o dentro de varios años sino hoy. Hay, hay una sola cosa que realmente es importante. Es el amor que nosotros le podamos dar a los niños. Si queremos una sociedad diferente, lo único que realmente tenemos que hacer es amar a los niños para que ellos aprendan a amar a otros. El conocimiento va a venir solo. Los resultados del mundo vienen solo. Pero un niño que no fue amado difícilmente va a aprender a amar. La educación prohibida, un documental dirigit i realitzat per Germán Doin. Estrenat el 2012. amb guió i investigació del mateix Germán Doin i Verònica Guzzo. Aquests són, o, o eren, els nou talls d'àudio que, que he editat d'aquest documental, La educació prohibida. Bueno, han quedat una mica apretadets tots, però bueno, la, la idea era que doncs, veiéssiu més o menys quina és la línia i quines són les idees i totes aquestes uh, qüestions que es plantegen perquè si us interessa doncs ho busqueu a, a internet. Això ho trobareu a laeducacionprohibida.com. Com deia, és un documental dirigit i realitzat per Germán Doin i que va tenir un finançament col·lectiu de més de 704 coproductors. Es van fer 90 entrevistes a nou països iberoamericans i també a Espanya, i us diré només eh, el nom, els noms de els participants, aquests mestres i aquestes mestres eh, que eren catalans i, i d'Espanya, que han sortit al documental. No diré el, el nom, els noms dels altres mestres que han sortit, eh, perquè seria massa llarga la llista i ho trobareu en qualsevol cas al web, com us deia, de, del, del documental. Hem escoltat en Jordi Mateu, per exemple, de la xarxa d'Educació Lliure, la Txell, també a l'Anna Júlia Bernadans, de Montessori Palau Girona, o en Carlos González Pérez, que és pediatre, en Joan Pera, que és eh, de l'Escola Lliure La Caseta, en Carles Parellada, de la Universitat Autònoma de Barcelona, en Sergi Torres, autor i conferenciant, la Ellen Flitch, que és terapeuta, o en Cristóbal Gutiérrez, de la Fundació CAI. També en Raül Baza Garcés o Batsale Lillo, de Montessori. la veritat és que el, a, eh, aquest final, que no és el final de, del documental, encara hi ha un, un final uh, més polític, que, que no inclòs, però aquest final és, és emocionant quan, quan, no sé si us n'heu adonat, que, que hi ha un mestre que, que, que plora, no? que, que, que el filmen amb, amb, en un testimoni on es posa doncs, eh, que li cau la llàgrima i diu que l'únic que hem de fer és a estimar els nens perquè ells puguin estimar, no? Eh, ho diu en castellà perquè aquest era un mestre de, de Sud-amèrica eh, i deia això, que no hem de fer res més que estimar-los perquè ells puguin estimar. evidentment també valdria pels adults i si ens estiméssim tots una mica més, doncs segurament eh, aniria tot millor. Eh, en fi, això ha sigut el, el programa que um, us he preparat avui. amb um, La primera part amb um, una entrevista, l'entrevista a la Nuri Peralta de l'Escola Sant Cristòfol de les Planes d'Hostoles i Després hem escoltat aquests àudios que us he editat del documental La educació <clears throat> prohibida. Ha quedat un tercer element que no vaig poder doncs, eh, treballar-lo, eh, que hauria sigut doncs, entrevistes als pares, els pares i mares de l'escola d'aquí, de les Planes d'Hostoles, i tenia el punt de vista o les opinions, o algunes opinions almenys de, dels pares i mares, però no vaig fer aquesta feina. Això em dona peu a animar-vos a eh, qui pugui estar escoltant eh, el programa ara o el podcast, si algú l'escolta, doncs a eh, aprofitar per enviar aquest missatge que qui vulgui col·laborar i participar en el programa doncs serà benvingut, serà benvinguda i, per exemple, doncs hauria anat molt bé que doncs, tingués una sòcia o un soci, un col·laborador que doncs, hagués pogut fer aquesta feina més periodística d'anar a preguntar als pares i després doncs, a, compartir-ho i acabar de, de realitzar el programa conjuntament. Per tant, com ja vaig fer el, el setembre, quan vam començar aquest programa, el setembre de l'any passat, del 2019, animo una vegada més a que us poseu en contacte amb mi a ecodelavall arroba gmail.com ecodelavall arroba gmail.com o a través de Twitter arroba altaveu amb w amb doble v baixa eh? arroba altaveu w i em trobareu a Twitter també que és la productora del programa, i, per tant, si ja sigui a través del correu electrònic ecodelavall.com o a través d'Altaveu a Twitter, podeu contactar i, i, i també, per suposat, si ens trobem al poble i ho parlem, o si em veieu al poble, doncs m'ho podeu eh, comentar tranquil·lament, que si voleu participar, si voleu fer ràdio, doncs jo estaré encantat de poder doncs, compartir eh, aquest projecte i que si al cap d'un temps acaba sent un equip de tres persones o quatre o les que sigui, doncs, jo crec que el programa guanyarà, tindrà diferents veus i també doncs, eh, pot ser una escola per a algú que, que vulgui aprendre ràdio i humilment els coneixements que tingui doncs, els podrem compartir. I res més, eh, uh, això ha sigut el programa d'avui, només desitjant-vos que acabeu de passar un bon diumenge i que tingueu una molt bona setmana. Tornarem el proper diumenge, dia 16 de febrer, a les 5 de la tarda, aquí a la sintonia de Ràdio Les Planes. Moltes gràcies per eh, acompanyar-me, gràcies per deixar-vos acompanyar i fins aviat. Walk This Way, uh, aquest tema de Run DMC i Aerosmith, uh, per acabar l'eco de la vall. Fins aviat! She told me to. bitch who was ready to play. But me, she was fooling. She knew what she was doing. She told me how the world is made. She told me to.